بسم الله الرحمن الرحيم وحكى مالك في هذه المسألة الإجماع على الطهارة ومثله لا يكذب أو لا يكذب فلئن لم يثبت الإجماع من حيث القول يثبت من حيث الفعل وهو ما بينا وما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدعة وأشباه ذلك قرؤها طاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد نجس نجاسة غليظة وجه قوله أنه وجد معنى النجاسة فيه لإحالة الطبيعية إلى خبز ونتن رائحة فأشبه غير المأكول من البهائم ولا ضرورة إلى إسقاط اعتبار نجاسته لعدم المخالطة لأنها تسكن المروج والمفاوز بخلاف الحمام ونحيه ولهما أن الضرورة متحققة لأنها تدرك في الهواء فيتعذر صيانة الثياب والأواني عنها وكذا المخالطة ثابتة بخلاف الدجاج والبط لأنهما لا يدرقان في الهواء فكانت الصيانة ممكنة <clears throat> Xo'p. Biz o'sha nima narsalar kiyimni insonni betahorat qiladigan, ya'ni benamoz qiladigan najas ekanligi haqidagi mavzuni o'qiyotgan edik. Bu masala haqida Malik hikoya qiladi tahoratga ijmoni, ya'ni o'sha go'sht yeyiladigan qushlarni kaptarmidi, chumchuqmidi, o'shalar havoda tezagilab u birovga tushsa, o'sha kiyim toza, e, pok, e, benamoz emas degan masalada Malik aytayaptilar-ki, bunga butun ummat e, ittifoq qilgan, musulmon ummati shunga ijmo qilgan. E, deydi Imom Malikdek ulug' olimlarni yolg'onchi deb bo'lmaydi, ular yolg'on aytmaydilar. Chunki hamma olimlardan shu qushlarni, ya'ni go'sht yeyiladigan qushlarni e, tezagi najas emas degan gap aytilmagan bo'lsa ham, <clears throat> lekin fe'l to'g'risida bu ijmo sabit bo'ldi. Ya'ni mana yuqorida Ibn Mas'uddan, Ibn Umardan o'sha kaptarni yo nima chimchig'ini tezaklagan vaqtida artvorib namoz o'qiyverganlari zikr qilindi. Demak, bularning bu fe'llari e, bu narsalarni tezagi najas emasligiga dalolat dedilar. Endi go'shi yeyilmaydigan e, qushlar bor. Mana shu lochinlar, qiyg'ir, qarchig'ay qush oladigan, ov oladigan qushlar bor. Shunga o'xshagan yana boshqalari bordir. O'shanaqa ovchi kuchlar bo'lsa, Abu Hanifani nazarlarida e, ularni ham tezagi tozadir, pokdir, ya'ni benamoz qilmaydi. Abu Yusuf bilan Muhammad bo'lsa, yo'q bu harom hayvon bo'lgandan keyin uni tezagi ham e, najosat g'aliza, ya'ni qattiq najosat. U bilan hech namoz o'qib bo'lmaydi, badanga, kiyimga tegsa deydilar. E, Abu Hanifa toza deyaptilar. Dalillari Hmm. Abu Hanifa bilan Abu Yusuf toza deyaptilar ekan. Muhammad bo'lsa najosat deyaptilar. Muhammadni najosat deganligiga dalili <clears throat> u kishi o'sha e, shunaqa kalxatga o'xshagan qushlarni tezagida najosat bor deb topibdilar. Chunki e, o'sha narsalar, o'sha tezaklar keyin buzilib sassiq badbo'y hitga aylanadi. Demak bu asli shuni jismida, shu tezakda najos bo'lganligi uchun shunday bo'lyapti. Demak bu narsalar tekkan narsa ham najos bo'ladi. masalan, hayvonlardan go'sht yeyilmaydigan hayvonlarni tezagi najos edi, najosi g'aliza edi. Bu ham najosi g'aliza dedilar. Endi buni <clears throat> najosat bo'lsa ham uni e'tibor qilmay qo'yaveraylik. degani zarurat yo'q. Chunki ular aralashib yurmaydi. Yuqorida o'tgan darsimizda o'tdi. Ba'zi narsalar aralashib yurganligi uchun insonlarda hayotiga, uylarida, o'shaning uchun e, ularda e, shu najosligini e'tiborga olinsa, juda qiyinchilik bo'lib ketadi musulmonlarga deb e'tiborga olinmaydi. Ammo mana bu qushlar, e, ular o'tloqlarda, dala dashtlarda yashaydi ular. unaqa odamlarning orasida yashamaydi. Kaptar, chumchuqqa o'xshagan qushlarni e, mana odamlar orasida yashaganligi uchun ularni e, tezagini najosat najas deyilsa odamlarga qiyin bo'ladi deyiladi. Bu katta ovchi qushlar unday emas. Shuning uchun bularni tezagi najosat deb Imom Muhammad aytayapti. Abu Hanifa bilan Abu Yusuf toza deyishdi bular tezagini. Ya'ni u tegsa benamoz bo'lmaydi, kiyim yo badan. Dalillari shuki, bu yerda zarurat turibdi shular najas demaslikka. Chunki ular uchib ketayotgan holda tezaklaydi. Bas e, kiyimlarni yo idishlarni ulardan saqlashlik mumkin emas. E, bundan tashqari yana bular aralashib ham yurishadi insonlarga. ya'ni insonlarni qo'lga o'rgatadi, e, ovchi qilib tarbiyalaydi o'sha qushlarni. Demak, aralashib ham yuradi, u faqat o'zini daladashtida yurmaydi bular. Demak, ular aylaganda bularni biz e, najas desak qiyinchilik bo'lib ketadi. Ammo masalan tovuq, o'rdakni tezagi bular najas qalizadir. G'aliz najasdir. Ya'ni e, bular tezsa albatta yuvish kerak. Chunki ular dan saqlanish mumkin. Ular osmonda uchib ketyapti, tez aylamaydi. Demak, bir o'z boshiga, kiyimiga tushmasligi mumkin, tushmaydi u. Demak, u najas deb va shuni yuvishlikka sharoit bor. Demak, undan saqlanish mumkin. Va khurul fa'rati najas, listihalatihi ila khubsin va natni ra'iha va ikhtalafu fi thawb alladhi asluhu asabahu bawluha. Hukiya an ba'd mashayikh Balh أنه قال لو ابتليت به لغسلته فقيل له من لم يغسله وصلى فيه فقال لا آمره بالإعادة وبول الخفافيش وخرؤها ليس بنجس لتعذر صيانة الثياب والأواني لأنها تبول في الهواء وهي فأرة طيارة طيارة فلهذا تبول <clears throat> sichqonni tezagi najosdir. Chunki u ham o'sha e, badbo'y e, nopokdir. E, endi sichqonni siyligi tekkan kiyim benamoz bo'ladimi? desa Balx olimlaridan biri aytadiki, agar E, men shunga mubtalo bo'lsam, ya'ni meni kiyimimga o'sha chiqqan siyam bo'lsa, uni men yuvib yuboraman, keyin namoz o'qiyman dedi. Ya'ni najas degani bo'ladi. Shunda e, u kishiga aytildiki, bir odam o'sha siydan chiqqan siyligi tekkanidan keyin yuvmasdan namoz o'qisa, u namozi nima bo'ldi deb so'rashganida, men o'sha namozingni qayta o'qi deb buyurmayman dedi. Ya'ni agar bu narsani najasligi g'aliz qattiq emas, yengilroq ekanligini bildiryapti. Agar o'sha bilan namoz o'qisa, biz uni namoz emas, boshqa o'qi demaymiz debdilar. Endi ko'rshapalakni siydigichi deydilar. Mana bu ham bu savolga ham javob aytar ekanlar. Va uni tezagichi. Bular najas emas ekan. chunki kiyimlarni idishlarda undan saqlash mumkin emas. Chunki u e, havoda ketayotgan vaqtida siyadigan, shunaqa uchib yurgan holda siyar ekan. U uchar sichqon deylar ekan. Bu ko'rshapalaydi. Shuning uchun ham qushlarda endi siyish degan so'z yo'q ularda, mana bunda bor, chunki bu e, o'sha sichqonni uchib yuradigan ekanda. Lekin bu najas emas ekan. Sichqonni e, tezagi najas deb aytildi. E, ammo shapalaydi, siydik va tezagi najas emas deb aytildi. Nimaga bu uchib yurgan holda odamlar o'zini saqlay olmay qoladi? O sichqondan saqlanish mumkin. Xuddi kaptar, chumchuqlarning tezagi najas emas, chunki u uchib yurgan holda tezaylaydi. O'rdak e, tovuqlarning tezagi najas, chunki ulardan saqlanish mumkin degan kabi. Bu masalani ham javobi shunday ekan. ومنها الميتة التي لها دم سائل وجملة الكلام في الميتات أنها نوعان أحدهما ما ليس له دم سائل والثاني ما له دم سائل أما الذي ليس له دم سائل فالذباب والعقرب والزنبور والسرطان ونحوها وأنه ليس بنجس عندنا وعند الشافعي نجس إلا الذباب والزنبور فله فيهما قولان واحتج بقوله تعالى حرمت, حرمت عليكم الميتة والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة ولنا ما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال موت كل حيوان ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسد وهذا نص في الباب وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر <clears throat> وفي الآخر دواء وهو يقدم الداء على الدواء ولا شك أن الذباب مع ضعف بنيته إذا مقل إذا مقل في الطعام الحار يموت فلو أوجب التنجيس لكان الأمر بالمقل أمرا بإفساد المال وإضاعته مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وأنه متناقض وحاشا أن يتناقض كلامه ولأن لو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في الحرج لأنه يتعذر صون الأواني عنها فأشبه موت الدودة المتولدة عن الخل عن الخل فيه وبه تبين أن النص لم يتناول محل الضرورة والحرج مع ما أن السمك والجراد مخصوصان عن النسل إذ هما ميتة ميتتان بنص النبي صلى الله عليه وسلم والمخصص انعدام الدم المسفوح والدم المسفوح ها هنا منعدم yana o'sha najosatlardandir bir o'likki uni oqadigan qoni bo'lsa. Ya'ni insonmidi, hayvonmidi, qoni oqadigan nima bo'lsa, oqadigan qoni bor. Qushmidi u. O'shani o'ligi najas hisoblanadi. Harom o'lib qoldimi, u najasdir. O'zi o'liklar to'g'risidagi so'z ikki nav bo'lar ekan. Bittasi e, yo'q, oqadigan qoni yo'q e, narsalar bo'ladi. Hayvonlar yo hasharotlar, ana ularda o'ligi. Ikkinchisi oqadigan qoni bor. Hayvon hasharot bor. E, endi o'sha qoni yo'qlar nimalar? Pashsha, chayon, ari, qisqichbaqa, va shunga o'xshagan. Mana bu narsalarni o'ligi najas emas bizning mazhabimizda. Bir narsaga tushib qolsa, pastga tushib qolsa, ari tushib qolsa, e, bular e, yo chayon tushib qolsa, o'sha narsani najas qilmaydi. Imom Shofiy nazrlarida najasdir. Faqat u kishi pashsha bilan arigina najas emas der ekanlar. Bu to'g'rida ham ikki xil gaplari bor ekan. Ya'ni najas, najas degan ikki xil gap rivoyat bo'libdi bu kishida. Va najas der oyatni dalil qiladilar. Hurrimat alaykumul mayta. Alloh taolo o'lik harom qilindi sizlarga. Nima o'lik bo'lsa, nimani o'ligi bo'lsa, u haromdir. Ya'ni u harom narsaga aylanadi, najas dedi. Uni harom degan hurmat uchun emas, balki najasligi uchun harom bo'lyapti. Najaslikda dalili harom deyilgani, hurmat uchun bo'lmagandan keyin. Demak, necas deydiler bu kishi. Mana shu narsalar ham o'ligi nimaga tushsa, masalan, asalgami, sariyog'gami, oqyoqqami nimaga tushib qolsa, shuni e, to'kib varış kerak degan gap. Bizning mazhabimiz ulamolari bu najas emas debdilar. Dalilimiz Salmon Farisi sahabi sahobiy anhudan rivayet bu rivoyat bo'lgan Rasulullah Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: har hayvonki uni e, oqadigan joni bo'lmasa, oqadigan qoni bo'lmasa, ana shu hayvonni o'limi masalan suvda o'ladigan bo'lsa, o'ligi suvga tushib qoladigan bo'lsa, o'sha suvni buzmaydi. Mana hadis. E, ana qoni yo'q bo'lgan hayvon o'sha tushgan narsasini haromga aylantirib qo'ymas Bu mana shu bobdagi hujjatdir. Tamom. Mana shu hadis bilan biz hozirgi aytilgandaqa mayda jonivorlarni bu o'ligini e, najas emas deymiz. Yana bir hadis Abu Sa'id Xudriy radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Agar pasha birovlarning idishiga tushib qolsa, u pashani bir cho'ktirib olinglar, keyin olib tashlanglar. Chunki pashani ikkita qanotidan birida kasallik bo'ladi, ikkinchisida davo bo'ladi. U pasha doim avval kasalligini yuqtiradi. Ikkinchi qanotini ham cho'ktirsanglar, uni kasalligini ikkinchi qanotni tuzatib yuboradi. Va keyin o'sha ovqatinglar yo boshqalar toza bo'laveradi, olib tashlaysizlar. Demak, pasha o'sha zing'illab tushib turadi-yu. Shu narsada e, cho'ktirib olishlik bilan e, ziyoni bo'lmay qoladi o'sha. nimaga tushgan bo'lsa o'sha narsaga. Bu hadis sharif bu. Mana Abu Said Hudriy radhiyallohu anhu. Shak shubha yo'qki, pashani o'zi qurilishi, tuzilishi juda zaifku Demak, bir taomga, bir suvgami, choygami, issiq choyga, issiq ovqatga agar cho'ktiradigan bo'lsangiz, albatta o'ladi. Demak, gap bu yerda o'shani o'ligi najas degan gap chiqyapti ekanda. O'shani olib tashlanglar degandan agar o'sha o'ligi najas bo'ladigan bo'lsa, unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e, o'sha narsalarni najas qilib olinglar degan buyruqni beryaptilarmi? Ya'ni o'ldiringlar va u ovqatinglar yo choyinglar najasga aylansin deb molni, ya'ni halol narsani buzishlikka buyurgan bo'lib qoladilar. E, Payg'ambar alayhissalom o'sha narsani demak tashavoringlar degan gaplari chiqib qoladi. Agar o'sha narsa tushishi bilan najas bo'lib, ovqat ham najasga aylansa. Holbuki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam molni zoyi qilmanglar, ya'ni isrof qilmanglar, behuda ishlatmanglar, e, tashavormanglar, yo'q qilvormanglar deb buyurdilar-ku. O'zlari shuni buyuradilarmi? Ya'ni e, pashani botirib olinglar-da, keyin pashani olib tashlanglar, boshqa ham najas bo'ladi ovqatinglar ham, uni ham tashlavoringlar desalar, unda qanday bo'ldi? unday bo'lmaydi albatta. Unaqa demoqchi emaslar. Ya'ni demak najas emasligi uchun shuni botirib keyin tashlab olinglar deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gaplari hech qachon bir-biriga munoqiz zid bo'lmaydi u kishining gaplari. Bunday bir-biriga zid bo'lib kelib qolishdan tozadir. demak, najas bo'lmasa ekan pashani o'ligi ovqatga tushsa, yo tirik pashani siz ikkinchi qanotini ham botirsangiz o'sha yerda issiqda o'lib qolsa, o'sha bilan ham ovqatingiz yoki choyingiz najas bo'lmaydi, deyaptilar. yana agar biz uni najas desak, odamlarni harajiga tanglikka solib qo'ygan bo'lamiz. Odamlar tanglikka tushib qoladilar. Chunki idishlar odatda undan saqlanmaydi. Odatda tushib qoladi u narsalar. Demak, bu najas emas. Bu shunga o'xshaydiki, sirka solinsa, sirka soladiganlar, sirka iste'mol qiladiganlar bilar, sirkani o'zida e, bir qurt tug'ilar ekan, sirkani ichida. U qurt e, o'sha sirkani harom qilmas ekan. Chunki u sirkani turishligi bilan o'shining ichida tug'ilgan qurt bo'lar ekan. Demak, bu gaplardan ma'lum bo'ladiki, yuqoridagi hujjat Ya'ni e, qoni yo'q hayvonlarni, jonivorlarni e, bir narsada o'lib qolishligi bir halol ovqatni e, suvni ichida. O'sha suvni buzmaydi degan hujjat agar boshqa suv topolmasanglar, shunda o'shanda tahorat qilaveringlar degan gapni ishlatgan yo'q. Mutlaq buzmaydi deb aytdi. Shu bilan birga baliq chigirtka bular e, mana bu hujjatdan alohida narsalardir. Ya'ni bularni e, o'ligi qanday degan savolga javob bo'layotgan yo'q, chunki ular e, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini hujjatlari, so'zlari bilan o'likdirlar. Ya'ni ikkita o'lik bor, o'sha o'liklar halol qilindi meni ummatimga dedilar. Biri shu balig'u, biri chigirtka. ya'ni bu narsa harom o'lgan bo'lsa ham yesa bo'laveradi degan. Bu jarot degan so'zni bir ma'nosi chigitga, bir ma'nosi o'sha dengizni toshbaqasi deyiladi. U qisqichbaqa deymizmi, dengiz toshbaqasi. Dengizda tug'iladi, dengizda yashaydi va dengizda o'ladi. Ya'ni suv hayvoni, xuddi baliq kabi. Mana shu lug'ati ham bor. Demak, shu baliq bilan shu narsani payg'ambarimiz o'ligi ham halol dedilar-ku. bu boshqa masala. Gap bu boshqa javob bo'lyapti. Ana u pasha tushib qolsa uni botirib olib, e, demak, o'ligini olib tashlaveringlar degani bu ikkinchi masala bo'lyapti. Bu, bu mana bu masalani undan farqi bor. Nimaga? Chunki e, mana bu ikkita narsa baliq bilan jarotni e, o'ligi halol bo'lishligi ularni boshqa masalalardan ayricha alohida kelishi, ularda oqadigan qon yo'q. Oqadigan qonni yo'qligi e, oqadigan qon bu yerda ham yo'q, ya'ni baliqda, chigirtkada, qisqichbaqada. Ularni o'tgan darsimizda o'tdi, qonni asli suv, qon rangidagi suv. E, ularni qon deyilmaydi. suv ichida tug'ilib, suv ichida yashab, suv ichida o'ladigan balig'ini masalan. E, mana bu pashani e, arini ham qoni yo'q. Ana qoni yo'qligi ularda ham qoni yo'q, lekin hadis bilan u ikkita o'lik halol bo'ldi deb alohida u masalan e, hatto sohilga chiqarib yorgan bo'lsa ham suv bir baliqni o'ligini. U baliq sasimagan bo'lsa, o'lik yangi baliq. Bu haloldir. Buni yeveramiz buni. ya halol deyiladi-ku. E, nega payg'ambar alayhisalom shu bular deb halol deb buyurgan? Demak, qoni yo'q, oqadigan qoni yo'q hayvon jonivorlarini e, halolligi, bular halol, anovi pasha e, o'xshagan narsalarni halol deyilmayapti, lekin ular toza. Ularning o'ligi bizni suvimizga, choyimizga, ovqatimizga tushib qolsa, e, bu bilan e, o'sha ovqat suv bozilmaydi harom bo'lmaydi debdilar va ammal allazi lahu damun sa'il فلا خلاف فيه في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم والجلد ونحوها أنها نجسة لاحتباس الدم النجس فيها وهو الدم المسفوح وأما الأجزاء التي لا دم فيها فإن كانت صلبة كالقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر والصوف والعصب وال انفخت الصلب فليست بنجسة عند أصحابنا وقال الشافعي الميتات كلها نجسة لظاهر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة ولأصحابنا طريقان أحدهما أن هذه الأشياء ليست بميتة لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروع ولا حياة ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة والثاني أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد في هذه الأشياء وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء وإن كان المبان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها فهو على الاختلاف وأما الإنفخة المائعة واللبن فطاهر عند أبي حنيفة va inda Abu Yusuf va Muhammad najisa. Xo'p. Qoni yo'q jonivorlarning hukmini bildik. Oqadigan qoni bor jonivorlarda o'ligicha. Nima bo'lsin u? Katta yoki kichik hayvonni e, qushmi qanaqa jonzot bo'lsin. Bular endi o'sha jonivorlarni o'ligini ikkiga bo'linar ekanda bir juzlari borki, ana shunda qon yuradi. Masalan, go'shti, yog'i, terisi da qon tomirlar bor, yuradi qon. Shunga o'xshagan. Mana bu narsalar o'likni o'sha a'zolari, o'sha go'shi yog'i najasdir. Chunki e, najas bo'lgan hali oqib ketmagan qon o'shini ichida turibdi-da, o'sha go'shni ichida, yog'ni ichida, demak najas. Ammo qoni yo'q juzlari ham bor-ku. O'sha juzlarni qattiq, masalan, shoximi, suyagimi, tishimi yo tuyog'imi, e, endi u tuyoq molni tuyog'imi, qo'yni tuyog'imi, tuyanikimi, e, tirnog'imi, sochi, ya'ni juni tukimi, e, yo e, payimi yoki val infaqatus salba debdilar, bu yangi tug'ilgan e, buzog'imni ichidagi o'sha oshqozonini olib bir ular taom qilishar ekan Shunaqa bor ekan arablarda. Ana o'shani qotib qolgani bo'lsa agar, o'sha qotib qolgan o'sha e, buzoqni me'dasimi, oshqozon. Mana bu qoni yo'q narsalardir bular. Ularga hali qon yurmagan, umuman qon yurmaydi suyakda yo shoxda yo tishda. Mana bu narsalar o'likda o'sha suyagi, o'likda tishi o'lgan bir hayvon, filni suyagi yo filni tishi, filni shoxi deylik yo qo'yni shoxi. Bular najas emasdir. Bizi sahibi mazhablarimizni nazdida. Imom Shofiy bo'lsa, suyagi bo'ladimi, go'shi bo'ladimi, hammasi najas deydilar. Chunki Alloh taolo o'lik harom qilingan sizlarga deb qo'ydi-ku. E, u hurmat uchun harom qilinmagan buni, balki najasligi uchun, bu najasligini dalili haromligi Bizi imomlarimiz e, ana o narsalarda necas emas der ekanlar, e, ikkita so'zni aytar ekanlar. Biri ana shu suyak, soch, jun yo şah tishga o'xshagan narsalar o'lik deyilmaydi. O'lik emas ular. Chunki jonivorni jonivordan nima o'lishi mumkin? Shariat urfida, odatda shariatimiz nimani o'lik deydi? bir joni bor edi. O'sha joni yo'q bo'lsa keyin, avval joni bo'lib turib, keyin joni chiqib ketsa, uni o'lik deyiladi. E, bu bandalardan birovni ishi bilan emas, ya'ni banda so'ysa biz uni u qo'yni, u molni yeverardik. U harom o'lik demasdik. yo bir shar'iy bo'lmagan bir yo'llar bilan e, so'yilmay, balki umuman so'yilmagan yoki e, noshariy yo'l bilan so'yilgan bo'lsa, mana buni biz o'lik deymiz. E, nimaga? Avval joni bor edi, shu joni keyin chiqib ketdi, o'ldi deymizda. Ammo biz sanagan haligi suyaklarda jon yo'q o'zi. Demak, u avval ham jon yo'q edi. Buni dalili masalan, sochni qirqsa joningiz og'rimaydi-yu. Agar joni bo'lsa, e, soch qirqilganda ham jonimiz og'rir. tirnog'ini oladigan bo'lsa, kesadigan bo'lsak, jon og'rimaydi. Chunki bu o'zi o'lik ekan. Joni yo'q ekanda. Bir dalil shu bunga. Shu sababdan o'sha suyak tirnoq o'xshagan narsalar e, o'likdi o'sha a'zolari najos emas. deb bir gaplari bo'lsa, ikkinchi gaplari shu ekanki, o'likni najas ekanligi o'sha o'lik o'zini najasligi haqida emas gap, balki o'sha o'likda oqadigan qon qolib qolganda, masalan, qo'y halol, harom bo'ladigan bo'lsa, uni harom deymiz, najas deymiz. Nimaga? Qo'y o'zi halol-ku, o'zi najas emas u. U o'sha harom bo'lganda oqib chiqib ketish kerak bo'lgan qon go'shtli yog'ning ichida qolib qoldi-da, shu bilan o'sha go'sht yog'ni ham harom qilib qo'ydi. demak o'shani namligi, o'sha qon uni harom deyizyapti-da hali o'zi asli halol bo'lgan narsani. Qachon halol bo'ladi? So'ysak o'sha qonlar oqib chiqib ketadi, qolgan o'zi haloli qoladi bizga. So'ymasak o'sha harom ichida qolib, halolni ham harom qiladi. Ana u narsada unday gap yo'q. Masalan, suyaydi, ichida qon qotib qoldi degan gap yo'q-da. Ha, ichida harom qon bor, shuning uchun harom deya olmaymiz-ku. E, demak, biz nima deymiz ekan? U suyaklarni o'liydi, harom o'lgan narsani. suyagini harom demaymiz ekan, najas demaymiz ekan. Uni go'shti, terisi, e, yog'i bular najas. Shunga o'xshagan bir jonli hayvondan, jonivordan e, ana shunga o'xshagan bir bo'lagini ajratib kesib olinsa, bir qo'yni qo'lini shart kesib olinsa, tirik qo'yni, misol. Agar o'sha kesib olingan a'zo qo'liga o'xshagan yo qulog'imi yo burnimi yo shunga o'xshagan narsa bo'lsa, o'sha kesib olingan a'zo najasdir. Qarang, qoni oqsa ham shar'iy bo'lmagan yo'l bilan kesilyapti-da u. Shunday uzib olinyapti. Agar o'sha kesib olingan narsa qoni yo'q narsa bo'lsa, masalan, o'shani junini olinsa, kesib olindi. E, yo tirnog'ini olinsa. Mana bu tirnoq yo jun najas emasdir. Bu ham ulamolar orasida ba'zilar najas deganlari bor ekan. Ba'zilar najas emas der ekan. O'sha e, demak asli joni yo'q bo'lgandan keyin ularni kesib olinganda jon og'rimaydi, shuning uchun ham u narsalarni najas emas deganlar bor ekan. Yo'q, rost e, shar'iy yo'l bilan uni kesib olindimi? yo uzib olindimi bu narsa najas bo'laveradi deb ixtilof qilar ekanlar endi o'sha yangi tug'ilgan buzog'ini ichidagi me'dasini bir qismini shu arabchada infaha deyilar ekan e, mana shu narsani e, qotib qolgani bo'lsa najas emas dedi agar u yangi bo'lsa suyuq bo'lsa shunaqa bir suyuq u yangi tug'ilgan buzoqda shunaqa bir nima dorilik shunaqa bir ularda odat bor ekanda shuni yeyishlik. O'shani suyuq vaqtida yo shu bilan birga sut bo'lsa mana bu ikkovi narsa Abu Hanifaning nazarda tozadir. Ya'ni o'likni sut haqida ketyapti. O'lgan hayvonning sutini olinsa agar shunaqa sut chiqadigan bo'lsa yo o'sha haligi e, yangi tug'ilgan hali ovqat yemagan, hali o't yemagan buzoqni me'dasi oshqozoni haqida ketyapti. Buni Abu Hanifa toza debdilar, Abu Yusuf bilan Muhammad najas debdilar. Dalillari lahuma anna al-labana wa in kana tahiran fi nafsihi lakinnahu sara najasan li mujawarati an-najas. Wa li Abi Hanifa qawluhu ta'ala وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وصف اللبن مطلقا بالخلوص والسيوخ مع خروجه من بين فرث ودم وذا آية الطهارة وكذا الآية آه، خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة وبه تبين أنه لم يخالطه النجس إذ لا خلوص مع النجاسة آه، أبو يوسف بن محمد nima dedilar? O'sha o'likdan olingan sut yo o'lik buzog'i ichidan olingan e, nima alimeddasi demak bu yerda buzog'ini o'sha tirik vaqtida so'yish haqida shubha yo'q, u halol edi. O'lik vaqtidagi olingani e, o'sha e, meddasi, oshqozoni va mana bu o'likdan sog'ib sut Gerçi o'zi toza narsa bo'lsa ham o'sha sut haqida ketyapti hazır gen. Lekin shu sut najosga aylandi dedilar bu Abu Yusuf bilan Muhammad. O'likdan olganda. Nimaga o'lik najas edi içine alın ichidan olingani uchun najasga qo'shni bo'lib turibdi-da o'sha hali olmay turib o'z. Demak najosga aylandi. Abu Hanifa buni toza dedilar. Najas emas dedilar, o'likdan sog'ib gen sutni. Dalillari Alloh Ta'ala aytdi. Albatta sizlar uchun chorva hayvonlarida ibrat bor. Ibrat olsanglar bo'ladigan taraflar bor. Mana biz sizlarni o'sha hayvonni, masalan, molni, shunaqa hayvonlarni qornidagi narsadan sug'oramiz. Shundan ichasizlar. Ya'ni u sutdi. O'sha sut molni ichidan o'sha e, qon najas bo'lgan narsalarni orasidan chiqarib beramiz sizlarga sutni. U sut toza sut bo'lib chiqadi. Ichimli bo'ladi, ichadigan odamlar uchun yutimli bo'ladi. Ya'ni e, Allohning marhamati bilan shu ichadigan sutlarimiz juda yutimlidir. Yutimli degani e, tiqilib qoladigan narsa emas. Odam suv ichib ham tiqilib qoladi, sut ichib hech kim tiqilmaydi. Mana shu oyat sababli shunaqa. Alloh taolo men o'sha sutni sizlarga shunaqa toza, lazzatli, pokiza sutni qon bilan najosat o'rtasidan tozalab chiqarib berganman dedi. O'sha narsa toza va yutumlidir, sizlar tiqilib qolmaydigan narsadir deb aytadi. Mana demak, sutni mutlaqo toza va yutumli deb aytayapti. Ya'ni ichinglar bu juda toza, juda qiynalmay ichasizlar deyapti. Holbuki o'sha sut najosni qonni o'rtasidan chiqarayotganini ham aytyapti Alloh taolo. O'sha najosni yonidan o'tgani bilan u sut najosga aylanib qolmabdi-ku. Mana bu endi demak o'sha sutni tozaligini dalilidir, belgisidir. Ha, bundan tashqari bu oyat Alloh taolo tarafdan bir minnat sifatida aytilyapti. Ya'ni men ne'matlarim bor degan bir ne'matim mana sizlarga sut chiqarib beryapman. Qayerdan chiqyapti bu? o'sha eng iflos yerni o'rtasidan men top-toza narsa chiqarib beryapman. Shukr qilmaysizlarmi deb Alloh taolo minnat qilyapti. Bu gap ham o'sha sutni juda ham toza ekanligiga dalildir. Chunki toza emas narsani Alloh taolo mana bu ne'matimga nega shukr qilishmayapsan deb aytmasdi-da. Juda toza bo'lgani uchun shu so'zni aytyapti. Ma'lum bo'ldiki, o'sha sutni Alloh taolo toza der ekan, o'sha najas va qon o'rtasidan o'tganda unga o'sha najas yo qon aralashmagan. Alloh aytayapti toza deb. Chunki najasi bo'lsa uni Alloh toza demasdi Masalan bir narsani sal shubha bo'lsa uni toza deya olmaysiz. Toza asal deganingizda faqat o'sha arini o'zini xizmati bilan Alloh taolo bergan asal bir narsa aralashtirmadim, quyom, shakar bermadim deganimiz. Ya'ni hech narsa qo'shmadik. Alloh taolo sutni shunaqa deb aytayapti. Toza deb. Holbuki shu toza sut qaytdan chiqayotganini ham aytyapti. U najosat o'rtasidan chiqyapti. Allohning qudratini, Alloh taolo o'zini qanday buyuk zot ekanligini, bandalarga eng toza narsani qayerdan chiqarib berayotganini minnat qilyapti. Demak, o'sha najosat o'rtasidan chiqqan sut toza bo'lsa, o'lib qolgan hayvon najas bo'lsa, shu najosatdan sog'olangan sut ham toza bo'ladi deb Abu Hanifa dalil aytdi. ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاء الميتة التي لا بد فيها من غير الآدمي والخنزير لا لا دم فيها من غير الآدمي والخنزير فأما حكمها فيهما فأما الآدمي فعن أصحابنا فيه روايتان وفي رواية نجسة لا يجوز بيعها والصلاة معها إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزنا أو عرزا على حسب ما يليق به ولو وقع في الماء القليل يفسده وفي رواية طاهر وهي الصحيحة لأنه لا دم فيها والنجس هو الدم ولأنه يستحيل أن تكون طاهرة من الكلب نجسة من الآدمي المكرم إلا أنه لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي <coughs> كما إذا طحن سن الآدمي مع الحنتة أو عظمه لا يباح تناول الخبز المتخذ من دقيقها لا لكونه نجسا بل تعظيما له كي لا يصير متناولا من أجزاء الآدمي كذا هذا خب biz o'sha hayvonlarni nimasi o'liklari harom yoki nimasi halol masalalar aytdik hozir o'qidik. Mana shu hayvon jonivor deganda ikkita jonli zotni e'tiborga olganimiz yo'q. Odamni va cho'chqani deb aytyaptilar Yuqorida aytgan hukmlar mana bu ikkoviga taalluqli emas. <clears throat> ana shu juzlarni masalan o'sha odamni biz aytdik bir narsani tishimidi, suyagimidi deb aytdik-ku. Ana shu narsalarni odamga tatbiq qilib, odamni o'ligini, shu o'lgan odamni shu suyaklari haqida gap ketadigan bo'lsa, yo go'shi, yo terisi haqida. Bizi sohibi mazhablarimiz ikki xil gap aytadilar. Bir rivoyatda o'sha odamni e, a'zolari ham najasdir deyshadi. Ya'ni najas degani o'sha a'zoni sotish yo o'sha a'zo birovni yonida bo'lsa o'sha bilan birga namoz o'qish durust emas, ular najas. Qachonki o'sha a'zo bir tanga miqdoridan yo vaznida yo enida yo masalan e, egallagan o'rnida bir tanga miqdoridan e, ko'proq bo'lsa, agar undan ozroq bo'lsa, o'sha harom narsa bilan ham cho'ntagingizda bo'lsa, masalan, o'sha bir najos bo'lgan narsa yo badaningizga, kiyimingizga tegib qolsa, bir tangadan kam bo'lsa, uni kechirilardi. Ya'ni namoz namoz bo'laverardi. Endi mana bu <clears throat> odamning hamma a'zolari harom deyilar ekan. Bularda ham o'sha bir tangadan ko'p bo'lsa, bir a'zosi bir inson cho'ntagida yo qayerida bo'lsa, O'shanda u najas turgan bo'ladi va namozi namoz bo'lmaydi. Ha yoki o'sha o'likda insonni bir a'zosi insonni o'ligini bir a'zosida endi suvga tushib qoladigan bo'lsa, suvni harom qiladi. Agar u suv ozgina suv bo'lsa, masalan, oqayotgan ariq emas, bir idishdagi suv bo'lsa. Mana bu najasligini bildiradi degan gap bor ekan mazhabimiz ulamolaridan. Boshqa bir rivoyatda yo'q, odamning hech qaysi a'zosi najas emas, toza. Mana shu gap to'g'riroq deyaptilar bu kitobning musanniflari. Chunki u a'zolarda qon yo'q. Gap o'sha tishi, suyagi, sochi haqida ketyapti. Najas nima edi? U edi Bu a'zolarda asli qon yo'q-ku. Masalan, bir itni tishi yo suyagini toza desakda Alloh taolo aziz mukarram qilgan odamni o'sha a'zosini najas desak qanday bo'ladi dedilar. Bir harom bo'lgan itni tishimi e, cho'ntagingizda bo'lsa, u najas emas u. Bo'laveradi deyaptilar. Shunaqa o'zi masala. Nega odamnikini najas deb aytamiz? Demak, najas emas. Najas emas degani odamning tishini qoqib olib, yo boshqa bir a'zosini sindirib olib yo E, foydalanish mumkinmi degan gapga javob emas, mumkin emas u. Uni oldi sotdisi harom. ular undan bir narsaga ishlatib foydalanish harom o'sha insonda a'zolaridan. Nima uchun? Najasligi uchun emas, insonni hurmati uchun, odamzotni hurmati uchun. Masalan, deydilar, biz bu gapni tushunishimiz uchun misol aytibdilar. Masalan, bir odamni tishini bug'doyni un torttirayotganimiz tegirmonda bir kishi tushib ketdi shunga. Yo insonni bir suyagi tushib ketdi va u ham tortilib ketdi u bilan birga. Ana shuni o'rnidan tayyorlangan nonni yeyish durust emas. U non najas o'qib qo'ygani yo'q, balki insonni hurmatidan insonni yegan odam xo'r bo'lib qolmasligi uchun. Ha ana demak bu a'zolar najas emas ammo e, tozayu ularni oldi sotdi qilib ulardan foydalanishga hech qaysi insonni haqqi yo'q demak insonni a'zolarini oldi sotdi harom ekan to'ng'izni a'zosi ham alohida aytilyapti e, u nima uchun harom va ammal xinzir faqad ruya an abi hanifa annahu najasul ayn لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه إلا أنه رخص في شعره للخزازين للضرورة وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كره كره ذلك أيضا نصا ولا يجوز بيعها في الروايات كلها ولو وقع شعره في الماء القليل روي عن أبي يوسف أنه ينجس الماء وعن محمد أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره وروي عن أصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الأجزاء منه طاهرة لانعدام الدم فيها والصحيح أنها نجسة نجسة لأن نجاسة الخنزير ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل لعينه endi o'sha cho'chkani a'zolari harom najas dedik Bu to'g'rida e, Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan rivoyat bo'libdiki, cho'chqa bu najasil ayndir. Ya'ni o'zi najas u. Masalan, haligi bir narsani o'ligi, bir qo'yni o'ligi najas bo'ladi deyapmiz. E, qo'y o'zi halol edi-ku, lekin harom o'lgan qo'yni o'ligi najas, chunki uni harom qon ichida qotib qoldi. O'sha qon buni ham najas qildi, go'shini ham. Ammo cho'chqa bo'lsa butun vujudi bilan hamma yo'g'i najasi ayindir. Alloh taolo e, rijis deb aytdi. Rejis degani najas degani. Cho'chqani najas dedi. Demak, nima uchun cho'chqa go'shtini yeb bo'lmaydi yo yog'ini ishlatib yeb bo'lmaydi degan odamlarga bittagina javob biz uchun. Alloh najos degani uchun. Masalan, uni ziyoni bor, yaxshi hazm bo'lmaydi, u gaplar bekor bu rosa yaxshi hazm bo'lsa ham, rosa katta foydalansa ham, kimdir eng og'ir kasaldan shu bilan tuzaladigan bo'lsa ham najasdir u. Nega Alloh najas degan? Chunki biz uni nega degan savolga endi haqqimiz bo'lmaydi. Bir inson sizga bir narsani aytib, bu halol, bu harom desa, nega deyishga haqqingiz bor. Chunki u sizga o'xshagan bir inson. U dalil aytsa shunga, shu daliliga qanoatlansangiz, shunaqa kuchli hujjat bo'lsa, qabul qilasiz. dalil aytolmasa bekor aytibsan deb ketaverasiz. Ammo Alloh taolo bir narsani bizga najas desa, nega degan savolga bizni maxluqni, qulni haqqimiz yo'q bizi. Bo'pti deymizda, bu najas deymiz. Alloh najas dedi-ku. Alloh najas degani mana shu butun najas, turishi najas, hamma a'zosi najas degani bo'ladi. Demak, uni haligi joni bor a'zosi ham najas, joni yo'q a'zosi ham. Demek uni juni necas. Hemen hamma a'zosi najas hech narsa bilan u tozalanmaydi masalan harom bo'lgan e, qo'yni terisini shilib olib oshlasangiz bu toza narsaga aylanadi joy namoz qilsangiz yo ustida o'tirsangiz Ama ammo cho'chkani terisini shilib qancha oshlasangiz ham u najas uchun u toza bo'lmaydi odamni terisini adam odamxo'r bo'lsa uni ham o'sha teri shilar ekan, u teri qancha tozalansa ham toza bo'lmaydi. Najosligi uchun emas, balki Allohni aziz qilgan bir insonini foydalanaman bir a'zosidan deyishlik haromdir. Demak, cho'shqani hamma a'zosi najosdir. Faqat deydilar, e, Hazzoz deganni bu ipak to'qiydiganlar, ipak furushlar deb Shunday lug'at endi bu. Gap bu yerda o'sha tikuvchilar uchun igna o'rnida ishlatsa bo'ladi debdilar. Cho'shqani, e, junini u juda qattiq bo'lar ekan. E, hozirgi zamonda buni juda oson temirdan begizlar, ignalar, ilgaylar chiqarilyapti-ku. O'sha narsa yo'q bo'lsa, bir narsani teshib bir gazlamani tikishlik uchun igna sifatida ishlatishlik mumkin. debdilar. Bu nochorlikdan debdilar. Ya'ni agar boshqa chorasi bo'lsa, u harom bo'lib qoladi. Hozir chora bormi? Demak, uni iy nisbatda ishlatish ham harom. Abu Yusufdan e, mana bu masala mazhabimiz qoidalari rivoyat qilingan kitoblardan boshqa yerda, ya'ni asl rivoyat bo'lgan kitoblarda u gap yo'q. E, boshqa joyda Abu Yusufdan rivoyat bo'libdiki, e, o'sha e, nochorlikdan bo'lsa ham o'shani igna sifatida ishlatishga ham haqqi yo'q o'sha tikuvchilarni, gazlar va furushlarni. E, va o'sha igna deb ularni chiqarib turib sotishlikka ham haqqi yo'q. iğne igna yasa o'shanda sotishga ham haqqi yo'q. Harom. E, agar o'sha bitta tuki suvga tushib qolsa, o'sha suvni najas qiladi debdilar Abu Yusuf. Bitta tuki. Muhammad yo'q, bitta tuk suvga tushsa, cho'shqani tuki u najas qilmaydi debdilar. Modomiki suvdan ko'payib ketmasa, ya'ni u juda ko'p tushmagan bo'lsa, suv ozlik qilib qolmasa. Boshqa narsalarni juni ham tushib qolishi bilan najas qilmasdi, chunki u joni yo'q narsa deb aytuvdik. Demak, bu cho'shqani juni ham tushib qolishi bilan najas bo'lmaydi debdilar Muhammad. Yana bizning mazhabimiz sohiblaridan e, o'sha asllar qoidalar rivoyat qilingan kitoblardan boshqada shunday rivoyat bor ekanki, cho'chqani o'sha masalan tuklari, junlari toza. Chunki ularda qon yo'q degan rivoyat ham bor ekan. Ammo bu bizning usul qoidalarimiz bor kitoblarda bu gap yo'q. Undan boshqa kitoblarda bor ekan, lekin bu gap to'g'ri emas deyaptilar. Va sahih annaha najisa. O'sha tuklar unda qon bo'lsin, bo'lmasin, to'ng'izda ustida turgan tuklarda ular, demak haromdir. Chunki e, to'ng'izda najas ekanligi uni ichida qoni qatib qolgan yo nami qotib qolgan ichida deb najas demayapmiz biz. Balki o'zi najas deyapmiz. Alloh taolo uni najas degani uchun. Demak, uni hamma a'zosi najas bo'ladi. Endi itlarchi? <coughs> وأما الكلب فالكلام فيه بناء <coughs> مش كتاب الذي يبتني ديجان فيبنى ديجان لا بصحب مركة على أنه نجس العين أم لا وقد اختلف مشايخنا فيه فمن قال إنه نجس العين فقد ألحقه بالخنازير فكان حكمه حكم الخنزير Va man qala innahu laysa binajasil ayn faqad ja'alahu mithla sa'iril hayavanat sival khinzir. Va hada huwa sahih bima nadhkur Endi itni o'ligini haromligi to'g'risida tirigi ham harom, o'ligi ham harom o'zi. O'sha it ham najas aymi yoki yo'qmi degan gap ustiga quriladi bu masala. Ulamolarimiz bu to'g'rida ikki xil gap aytibdi. Birovlar aytibdiki, it ham najasil ayndir. It to'la najasdir. deb uni ham to'ng'izga qo'shibdi ba'zi ulamolar. Demak, to'ng'izning hukmi nima bo'lsa, itning hukmi ham shu. Yana boshqa ulamolar yo'q, it najasil aynmas. Ya'ni it to'ng'iz kabi najas deb aytilgan emas. deganlar, demak boshqa hayvonlar, to'ng'izdan boshqa hayvonlarga qo'shib deydi ham. Demak uni o'ligi harom. E, ya'ni go'shini yeyish, so'ysa ham harom. Gap bu yerda o'shani e, e masalan e, aytaylik, go'shini olib bir ya'ni itimga beraman deb olgan bo'lsangiz, o'lik bir itni go'shtini shu yoningizda turgan holda namoz o'qisa bo'ladimi degan savolda yo'q u najas u u bilan namoz o'qib bo'lmaydi degan masalaga javob bo'lyapti yoki hamma a'zolari ham itni o'ligini hamma a'zolari boshqa hayvonlarning o'liklarini a'zolari harom bo'lgani kabi haromdir deb demak bu to'ng'izdan farqi bor deganlar bor ekan shu gap to'g'ri deyaptilar buni itni to'ng'izdan farqi borligi to'g'ri deb turib biz buni zikr qilamiz aytamiz deydilar inshaalloh kelgusi darslarimizda o'qiymiz